o mână de ajutor. În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repararea unei căi ferate distruse de bombardament. Câțiva soldați, deși se străduiau, nu puteau clinti un stâlp foarte greu căzut peste șine. Alături, caporalul striga la ei, ocărându-i pentru neputința lor. Trecând pe acolo, un om uh, l-a întrebat, Dar ah, de ce nu-i ajuți și dumneavoastră? Și eu, eu? Păi eu sunt caporal, domnule. Eu supraveghez, eu comand aici. Ei trebuie să muncească. <laughs> Străinul nu a mai spus nimic, dar și-a scos haina și a început să tragă și el, cot la cot cu soldații, de un capăt al stâlpului. După scurt timp, au reușit să elibereze șinele. Încântați de reușită, soldații i-au mulțumit frumos străinului care luându-și haina să plece, i-a mai spus caporalului. Dacă va mai fi nevoie, să mă chemați și altă dată. Da? Zise în bat jocură caporalul. Dar cine ești dumneata? Eu? Eu sunt generalul acestei divizii.